is R, is R, is R, is R, Pagmamahal kung tunay Ay hindi hindi matutumbasan na kahit na anumang bagay Ikaw bumuhay sa puso kong laging tulog, tulog. Inarasal sa may kapal na sanay Makapiling ang babaeng tila ba ay Noon pa man ay hinangad ko Ikaw ang pumukaw sa puso at diwa ko Ikaw ang pinangarap na makasama ko Ikaw ang pumukaw Lumaw sa puso at diwa ko Ikaw ang pinangarap na makasama ko mo Sabay maglalakbay sa paraiso ng pag-ibig nating dalawa Kay tagal kitang ginintay Nagisingin mo ang puso mo onay Di na pangarap na gusto nga kasama Di na dalangin na lagi kang kasama Sana hindi hindi ka mawalay Dahil ikaw ang dahilan kung bakit ako nabubunga Minasulan ka ng inspirasyon ko Sa mga oras na ikaw ang pinakasama Di tulad ng dati ay isa lang sa isang tabi Nung dati pilit sinisingit ang sarili ko Kahit di mo pinapansin ang tulad ko Tinabali kung anong sabihin ng iba Basta ang alam ko lang Minamahal ka lang Kitagal kitang hinintay Sa buong buhay ko ikaw ang kailangan Nandiyan ka na Sumukas sa tarinig ng itaas Ang paralangin ko noon Ikaw, ikaw na Mahal sa puno, ikaw, ikaw ang kila Kahit ganun, nandiyan ka na Sukas at narinig na itaas ang panalangin ko Noon pang mahal ko Sabay maglalakbay sa Parang iso ng pag-ibig nating dalawa Kay tagal kitang ginintay Nagisingin mo ang puso mo onay Pinapangarap ka Gusto makasama Di na nalangin na lagi kang kasama Sana hindi, hindi ka mawalay Dahil ikaw ang dahilan kung bakit ako nabubunga Ikaw at ako sabay maglalakbay sa Parang iso ng pag-ibig nating dalawa aking tagal kitang hinintay Nagsingin mo ang puso mo onay oh, Pinapangarap ka, gusto makasama Di na nalangin na lagi kang kasama Sana hindi, hindi ka mawalay Dahil ikaw ang dahilan kung bakit ako nabubunga At ako sabay maglalakbay sa Parang iso ng pag-ibig nating dalawa Kay tagal kitang hinintay Nagsingin mo ang puso mo onay Pinapangarap ka gusto makasama kasama Di na nalangin na lagi kang kasama Sana hindi hindi ka mawalay Dahil ikaw ang dahilan kung bakit ako nabubuhay